Danzo varia esprimilo. Danzo estas tre grava parto de multaj kulturoj tra la mondo. En kelkaj el ili, danzo estas pli ol nur exerzado au amuzigio. Gi esas parto de religioi ceremonioi, familiai celebrajoi, sociai ocasajoi, cae aliei essenzai aspectoi de la vivo. La danzo esas eble uno el la plei primitivae formoi de arte farado, kiu estas estigita per la movado de la corpo con la esprimoi de sentoi kai ideoi. La danzo havas longan kai elstaran historion, kai estis praktikata fare de homoi du multa iarcentoi. Existas multae variae formoi cae stiloi de danso cui evoluis cae disvolvigis, cae ancau existas multae cialoi cae avantagioi por practici gin. Danso povas havi multain positivain efficoin sur nian fizican cae mensan sanon. Exemple, danso implicas movoin, que postulas fizican strechon, cae povas esti trebonai ciel cardiovascula exerzo. La danso povas helpi plibonigi la respir sistemon, cae reductas la riscoin de corai malsanoi. Ci ancau stimulas la cerbon, Cerni bezonas lerni novain movoin, ca sekvi muzikain ritmoin tio plibonigas la memoron, la cogran capablon, cae creas senton de plida menfido. Gi ancau helpas niein emocioin. Danzo povas reducti stresson cae maltranquilon. Gi povas helpi al vi senti vin pli felice cae pli liberema. Multai danzoi estas sociai cae implicas partoprenon de aliei homoi tio plibonigas nia in socia interagoin, kiel la comunan laboron, la komunikadon la empation, cae tiel plu. Danzo donas gravon cae grandan contribuon por la homa cogna disvolvicio, cae gi havas interesan rolon ciam ni parolas pri sociemo cae interrelatijo. Per gi, ni povas esprimi racconti historioin, cae comunici sen fortui.